Hrvatski radio, obrazovni program. prosinac je 1970. godine u Pakistanu, zemlji sastavljeno iz zapadnog i istočnog dijela, koji su jedan od drugoga udaljeni 1600 km, održavaju se parlamentarni izbori. Na čelu Pakistana bio je general Yahya Khan, predsjednik i upravitelj izvanrednog stanja koje je u Pakistanu vladalo od 1958. Na tim izborima dvije su stranke dominirale kampanjom. Pakistanska narodna stranka na čelu sa Zulufikarom Butom, koja je bila dominantna u zapadnom Pakistanu i nacionalna Avami Liga na čelu sa šejkom Muđiburom Rahmanom, koja je dominirala u istočnom Pakistanu. Buto je bio sin bogatog zemljoposjednika obrazovan na Oxfordu i Berkeleyu, ali u kampanji se pokazivao kao čovjek iz naroda. Svakom Pakistancu obećavao je hranu, odjeću i krov nad glavom. Mujibur Rahman također je bio sin zemljoposjednika, ali puno manje imućnog. On je studirao pravo i političke znanosti, ali na sveučilištima u Kalkuti i Daki. Muđibur ili Muđib, kako je bio znan u istočnom Pakistanu, imao je drugačiji izborni program. On je tražio ravnopravnost istočnog Pakistana sa zapadnim. Jahja Khan vjerojatno je raspisao izbore očekujući pobjedu Butove narodne stranke. Onda bi mu Buto dopustio da on i dalje bude predsjednik. Narodna stranka je pobjedila, ali na izborima u zapadnom Pakistanu gdje je dobila 88 od 144 mjesta u parlamentu ali Avami Liga je u stanovništvu brojnijem istočnom Pakistanu osvojila 167 od 169 mjesta. S ovakvim rezultatima Kan nije bio sretan. Bojao se da će Avami Liga tražiti ono što im nitko u zapadnom Pakistanu nije htio dati. Pretvaranje Pakistana u federaciju u kojoj će istočni Pakistan upravljati svojim unutarnjim poslovima, a federaciji ostaviti samo vanjsku politiku i obranu. Iz istočnog Pakistana dolazili su i zahtjevi za vođenjem zasebne ekonomske politike, čak i za uvođenjem zasebne valute. Pakistan sastavljen iz dva dijela stvoren je 14. kolovoza 1947. Elita koja je stvorila takav Pakistan i njime vladala nije mogla dopustiti njegovo razbijanje. U studenom 1970. godine tropska ciklona Bola pogodila istočni Pakistan. Bila je to najsilovitija ciklona ikada zabilježena. Ona je odnijela između 300 i 500 tisuća života. Za većinu preživjelih stanovnika istočnog Pakistana nespremnost pakistanske vlade na tu katastrofu, a pogotovo krajnje neznalačka operacija spašavanja i sanacije štete, bila je znak kako malo zapadni Pakistan mari za istočni. Elita zapadnog Pakistana ali većina stanovništva na istok je pa gledala kao na nepouzdan, ženskast i previše otvoren Indiji i Hindusima. Oko 10 milijuna Hindusa živjelo je u istočnom Pakistanu. Za stanovnike istočnog Pakistana, pored katastrofalnog odgovora na ciklon bolu, nepodnošljivi su bili i pokušaju da se Urdu nametne kao jedini jezik na istoku Pakistana, koji je govorio bengalskim. Te ekonomsko iskorištavanje i činjenica da su skoro svi viši položaj u državnom aparatu, vojsci i policiji bili namijenjeni isključivo ljudima iz zapadnog Pakistana. Kada je postalo jasno da Jahja Khan ne namjerava dopustiti da Avama i Liga ima bilo kakav utjecaj na vlast, u istočnom Pakistanu počeli su neredi. Anatol Liven u knjizi Pakistan teška zemlja piše. Onda u ponoć na kraju 25. ožujka 1971 vojska je pokrenula divljački pohod represije u istočnom Pakistanu, znan kao operacija Reflektor. Tisuće studenata, ljudi od zvanja, vođa Avami Lige, aktivista i pripadnika istočno-pakistanske policije bile su ubijene u strašnim prizorima pokolja i silovanja. Taj odbojni pohod bio je najstrašnija mrlja u cijeloj povijesti pakistanske vojske mogu zbog starog i duboko ukorijenjenog rasnog prijezira vojnika iz Panđaba i Paštuna prema Bengalcima, koje oni nisu smatrali istinskim muslimanima, već kriptohindusima. Vrijedi zabilježiti da se, usprkos stalnim epizodama vojne represije, ništa slično ovome nije dogodilo u zapadnom Pakistanu, gdje takva rasna i rasistička napetost ne postoji između vojske i naroda. Istočni Pakistan neće dugo ostati podložan. Već za vrijeme izvođenja operacije Reflektor jedinice iz istočnog Pakistana počele su se buniti. U gradu Čitagongu jedan bojnik poveo je svoju jedinicu u zauzimanje radiopostaje i na njoj objavio stvaranje nezavisne Narodne republike Bangladeš. Bio je to samo početak. Pakistanska vojska, većinom unovačena na zapadu zemlje, ponašala se prema stanovnicima istočnog Pakistana kao prema neprijateljima. Nakon prvog udara vojne vlasti zatražile su da svi strani novinari napuste istočni Pakistan. Ali na ljeto, kada je vojska smatrala da je završila posao, dopustila je nekima povratak. Oni su vidjeli stanovništvo u strahu, glavni grad Daka nalikovao je na okupirani grad. Posebno se grubo vojska odnosila prema hinduističkoj manjini. To je pak dovelo do toga da se taj sukob prelio preko granica Pakistana. Ramachandra Guha u knjizi Indija nakon Gandija piše Vojna akcija u Daki potaknula je panični bijeg iz grada. Represija u unutrašnjosti povećala je taj bijeg i usmirila ga preko granice u Indiju. Do kraja travnja 1971. u Indiji je bilo pola milijuna izbjeglica iz istočnog Pakistana. Do kraja svibnja 3,5 milijuna. Do kraja kolovoza čak 8 milijuna. Većinom su bili hindusi. Izbjeglički logori bili su rasuti uzduž granice u državama Zapadni Bengal, Tripura i Megalaja. Da se podijeli teret, logori su otvoreni u Madji Pradeš i Orisi. Izbjeglice su smještene u kolibe napravljene od bambusa i polijetilena, sretni su bili smješteni u kolibe koje su napravljene od indijskih skladišta. Indijska obavještajna služba upozorila je vladu na čelu sa Indirom Gandhi da bi u ovakvoj situaciji Pakistan mogao napasti Indiju, bilo u suradnji s Kinom, bilo na način na koji je to napravljeno 1965. Te su godine Indija i Pakistan vodili rat koji je počeo u kolovozu i završio u rujnu i on je počeo infiltracijom pakistanskih snaga u Džamu i Kašmir. Cilj te infiltracije bio je poticanje ustanka protiv indijskih vlasti. Indija nije namjeravala dopustiti da se to ponovi. U ljeto 1971. Indija je počela uvježbavati gerilce iz Bengala koji su se trebali ubaciti u istočni Pakistan. Gerilci su bili znani kao Mukti Bahini, oslobodilačka snaga, i bilo ih je oko 20 I međunarodna zajednica sada se uključila u pokušaj rješavanja spora. Na kraju stvorila su se dva tabora, Pakistan su podržavali Sjedinjene države i Kina, na strani Indije bio je Sovjetski savez. Međunarodno javno mnijenje bilo je protiv Pakistana. Prizori milijuna izbjeglica koji bježe pred pakistanskom vojskom bili su ključni za stjecanje takvog dojma. Činjenica da su se žrtve operacije Reflektor procjenjivale na od 300 tisuća do 3 milijuna dodatno je okrenula svjetsko javno mnijenje protiv Pakistana. U studenom 1971. premijerka Indira Gandhi otišla je u posjetu Washingtonu. Susret s predsjednikom Nixonom i njegovim savjetnikom za nacionalnu sigurnost Henryem Kissingerom opisan je kao sastanak gluhih. Nixon je upozorio Gandhi da će posljedice indijske vojne akcije biti neizmjerno opasne. Gandhi je odgovorila da je Pakistan taj koji govori o vođenju svetog rata. Na kraju, Pakistan je povukao potez koji je doveo do otvorenog rata. 3. prosinca ta je zemlja počela operaciju Čengis Khan zračnim napadima na zrakoplovne baze u sjeverozapadnoj Indiji. Ramachandra Guha piše. Indijska vojska krenula je prema Daki iz četiri smjera. Delta je bila na rijekama, ali Mukti Bahini znali su gdje treba postaviti pontonske mostove i u kojem je gradu posada pakistanske vojske. Bahinima su pomagali njihovi civilni drugovi. Kao što se prisjetio pakistanski zapovjednik nakon rata, Indijska vojska znala je sve naše borbene položaje, sve do zadnjeg bunkera, zahvaljujući pomoći lokalnog stanovništva. Put je tako otvoren i Indici su brzo napredovali. Presječene su komunikacije između Dake i drugog važnog grada Čitagonga. Ključna željeznička čvorišta bila su zauzeta. 6. prosinca indijska vlada službeno je otkrila namjeru koju je dugo gajla, da podrži i katalizira stvaranje nove države koja će zamijeniti stari istočni Pakistan. Na taj dan ona službeno priznala privremenu vladu Narodne republike Bangladeš. Za tjedan dana Daka je došla u domet indijskih trupa. Topničke granate počele su padati na grad, trupe su napredovale na sjeveru, jugu i istoku. Privremeni zastoj izazvala je pojava nosača zrakoplova iz američke sedme flote koji je uplovio u Bengalski zaljev. Ta je prijetnja bila prazna. Prikovani u Vijetnamu, Amerikanci su teško mogli skočiti u još jedan rat koji bi, zahvaljujući sovjetsko-indijskom sporazumu, mogao gadno poći po krivu. Kako je pad Dake postao neizbježan, izbila je svađa između civilnog guvernera Istočnog Pakistana, koji se želio predati, i generala koji je zapovjedao opkoljenim trupama, koji se želio nastaviti boriti. U noći 13. prosinca indijsko topništvo gađalo je kuću guvernera istočnog Pakistana. Iste je noći general Nijazi, zapovjednik pakistanske vojske u istočnom Pakistanu, dobio poruku od Jahje Kana. U poruci je pisalo da položi oružje, jer otpor više nije ljudski moguć. General je oklijevao jedan dan. Ujutro 15. sastao se s američkim generalnim konzulom u Daki koji je pristao proslijediti poruku u New Delhi. Sljedećeg dana indijski zapovjednik u Daki primio je predaju pakistanske vojske. Največer tog 16. prosinca u Lok Sabhi, Domu naroda, donjem domu Indijskog parlamenta, premijerka Indira Gandhi objavila je da je Taka sada slobodni grad slobodne zemlje. Rat između Indije i Pakistana potrao je manje od dva tjedna. Pakistanska vojska doživjela je težak poraz. Gubici u opremi nisu bili toliko različiti koliko su bili u broju zarobljenih. Indijska vojska zarobila je 90 tisuća pakistanskih vojnika. Rat s Pakistanom pokazao je da Indija nije samo zemlja koja inzistira na dijalogu, suradnji i prihvaćanju drugih. Indira Gandhi, kada je procijenila da je to u interesu njezine zemlje, pripremila se za rat kako bi rascijepila Pakistan na dva dijela. Nije to bio prvi put da se Indija poslužila silom i otac Indire Gandhi, prvi premijer Indije Jawaharlal Nehru, koristio je silu kako bi od nezavisne Indije napravio državu. Govori profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Nehru je imao, ja bih rekao, slično kao Aleđina, jasnu ideju administriranja, povezati zemlju Indiju je trebalo učiniti na dva načina. S jedne strane slomiti otpor različitih lokalnih vladara ako nisu bili spremni funkcionirati kao podređeni centralnoj vlasti. I to se kasnije dogodilo. Mnogi od Maharađa su prestali biti politički aktivni, iako su zadržali svoje palače. Međutim, mnoge od njih su pretvorene u hotele i danas možete ići u te hotele ili organizirati vjenčanja ako ste bogati u onome što je palača nekih od Maharađa u najljepšim indijskim gradovima kao što je Jaipur primjelice ili bilo gdje drugdje. Tamo gdje je došlo do pobjede stranaka koje nisu bile kongresna stranka, Nehru se nije bio da te izbore ne prizna. Tek neko vrijeme je kasnije onda u, na samom jugu podkontinenta u Kerali komunistička partija koja je danas vlada postala vodeća stranka i koja je ona pobjedila i na izborima koje Nehru nije priznao. I ostalo je nešto što je Nehru držao dubokom nepravdom i najvećim e, razlogom problema na indijskom podkontinentu, a to je bilo britansko kolonijalno nasljeđe i namjerno pretvaranje brojnih ili autonomije brojnih područja koja je on smatrao da bi trebali prestati biti kolonijalne tvorevine da se razumijemo, Nehru je i za Pakistan privatno govorio da smatra da nikada ne bi trebao postojati, ali kada već postoji, tretirat ćemo ga kao običnu ili svaku drugu državu. Međutim, postojali su područja poput Goje, poput Pondišerija, gdje su bili francuski kolonijalni prisutnost ili portugalska kolonijalna prisutnost, koja je trebala neko vrijeme Nehru da se riješi i riješila se vojnim putem. Prema tome, Indici su okupljanje svoga teritorija i centralizacije centralizaciju svoga teritorija obavljali ne uvijek u rukavicama i ne uvijek gandijevskim načinima borbe. Riječ Maharadža dolazi od sanskrtskih riječi Maha veliki rađa kralj. Kada je istočna indijska kompanija počela osvajati indijski podkontinent, važnu pomoć je imala od takozvanih prinčevskih država, kojima su vladale Maharadže ili rijeđe Navabi. Od 4,6 milijuna četvornih kilometara koliko je bio velik britanski kolonijalni posjed u Indiji, trećinu te površine zauzimale su prinčevske države. Ostali dio podkontinenta bio je pod izravnom vlašću britanske krune. Formalno su Maharadže vladale nad oko 100 milijuna ljudi. Kada je postalo jasno da će se Britanija povući iz Indije, postavilo se pitanje što će biti s tim prinčevskim državama. Ovo je pitanje bilo posebno važno za Indiju. Chandra Guha piše. Godine 1946. i 1947. predsjednik konferencije naroda sveindijskih država bio je Jawaharlal Nehru. Njegov biograf zapisao je da je Nehru imao tvrde stavove po pitanju prinčevskih država. Prezirao je feudalnu autokraciju i potpuno suzbijanje narodnog osjećaja. Mogućnost da ti marionetski vladari postave sebe za nezavisne monarhe kod njega izazivala osjećaj jake ogorčenosti. Tu su mogućnost ojačali službenici političkog odjela koji su navodili Maharadže da vjeruju da kada jednom Britanci odu, da će oni, ako to žele, moći zatražiti svoju nezavisnost. Maharadže pak nisu voljele Nehrua, čak su ga se bojale. Na sreću, kongres je odredio da problem tih država preuzme pragmatični upravitelj Valabhbhai Patel. U proljeće 1947. Patel je priredio niz zabava s ručkom na kojima je uvjeravao svoje visoke goste da pomognu kongresnoj stranci u pisanju novog ustava Indije. To su mogli učiniti tako da pošalju svoje izaslanike na Ustavotvornu skupštinu, čiji su sastanci počeli u Delhiju u prosincu 1946. U isto vrijeme Patel je pisao utjecajnim devanima, glavnim ministrima, uvjeravajući ih da traže od svojih vladara da se nagode sa strankom koja će sada vladati Indijom. Neke od Maharadža nije trebalo dugo nagovarati. One države koje su graničile s Pakistanom brzo su se priklonile Indiji. Unutar Pakistana prinčevske države također nisu imale puno izbora. Nekima je tek ostavljena lokalna autonomija ali u Indiji je bilo država koje se nisu dale u Novu Indiju. Ramachandra Guha daje ovaj primjer jednog maharadža. Među državama koje nisu do 15. kolovoza potpisale pristupanje Indiji bio je Džunagat, koji se nalazio na poluotoku Katjavarin na zapadu Indije. Tamo je muslimanski navab, vladar, vladao nad uglavnom hinduskim stanovništvom. S tri strane, Džunagad je bio okružen hinduističkim državama ili Indijom, ali na četvrtoj imao je dugu obalu. Njegova glavna luka, Veraval, bila je 325 nautičkih milja udaljena od luke i tada glavnog grada Pakistana Karačija. Vladar Džunagada te 1947. bio je Mohabat Khan, koji je imao jednu postojanu strast, pse. Njegova je menadžerija uključivala 2000 pasa s pedigreom, među kojima je bilo i 16 pasa posebno uvježbanih da čuvaju njegovu palaču. Kada su se dva njegova omiljena psa parila, Navab je proglasio državni praznik. Na proslavu njihovog sparivanja potrošio je 300 tisuća rupija ili u grubo tisuću puta više od prosječnog godišnjeg prihoda njegovog podanika. Mohabad Khan službeno izrazio želju da se priključi Pakistanu. Indija ga je prvo uvjeravala da to ne učini. Patel se tu posebno angažirao jer je on bio iz te regije i govorio je guđaratski kao i većina stanovnika Džunagada. Kada je Khan odbio promijeniti svoju želju, a posebno kada je Pakistan 13. rujna prihvatio njegov zahtjev za pripajanjem, Indija je poslala vojsku. Prvo je vojska došla u vazalne države Managol i Babarjavad, čiji su vladari Hindusi tvrdili da ih Navab ne može predati Pakistanu. A onda se počelo buniti i većinsko hindusko stanovništvo Džunagada i Navab je pobjegao u Karači. Sa sobom je poveo i svoje omiljene pse. Indija nije namjeravala dopustiti da takvi vladari rade što je njima na pameti. Puno više Gandijevska je bila Nehrova ideja svijeta u kojem on želi da se Indija razvija gdje je hladni rat kao sistem, poredak kakav je stvoren nakon drugog svjetskog rata, bio nešto što je bilo izravno protiv indijskih nacionalnih interesa. I on želi razmontirati hladni rat. On ne želi ne samo stati se na stranu jedne, odnosno druge e, sile, pa zato zagovara neutralnost, odnosno ono što će kasnije postati nesvrstanost u hladnom ratu, nego smatra da je obveza bilo koje novostvorene azijske zemlje da se sada po završetku e, drugog svjetskog rata nakon svih žrtava koje su pale ponovo bira strana u bazično sukobu dviju zapadnih ideologija kako on to vidi s jedne strane ideologija kapitalizma i liberalizma Adama Smitha, a s druge strane njemačkog filozofa Karla Marksa on ju smatra neadekvatnom za azijske zemlje izborom koji nije izbor azijskim e, zemljama koje imaju same svoju filozofiju i same svoju povijest, od kojih je Indija bila ta koja je u ranijim razdobljima isijavala ideje koje su bile dominantne. I s tom idejom je Nehrus se postavio kao jedna moralna snaga, netko tko ostaje između neutralan i netko tko je doista jako dugo u svojoj vladavini tu bio vrlo dosljedan i nije želio zauzeti stranu bez obzira što je to iritiralo naročito Sjedinjenih američke države zbog toga što je Nehruova socijalna ideja i, naročito ideja gospodarstva puno više tendirala primjeru kakav je postavio Sovjetski savez. Tako da u isto vrijeme imate najveću demokraciju na svijetu, imate više stranački e, sustav, imate zemlju koja inzistira na nesvrstanosti i neutralnosti, ali bi željela puno više kopirati sovjetski e, privredni e, model i takva situacija je Sovjetski savez puno više zadovoljavala u tom trenutku, no što je to, rekao bih, naročito 50. godina Amerikancima išlo užasno na živce i oni smatraju da je to gotovo nepoštena i nefer i jedna situacija koja nema nikakvoga smisla zbog toga što je svijet podijeljen između snaga dobra i snaga zla, a sada imate neke zemlje koje, koje se prave da ne mogu prepoznati što je tu dobro. Tu dvojbu nisu imali u Pakistanu, koji su jednim dijelom upravo zato što su Indijci zauzeli ovakav stav, vrlo rano rekli mi naravno smo potpuno antikomunistički, što nije baš bilo do kraja istina, zbog toga što su postali vrlo bliski e, Kini u nešto kasnijem <laughs> razdoblju, ali isto zbog istog motiva, dakle suprotstavljanja Indiji i Pakistan postaje jedna od ključnih saveznica Sjedinjenih država prilaskom u Seato pakt i prilaskom u Bagdadski pakt, odnosno Cento pakt, gdje je bio ključna spojnica između vrlo udaljenih dijelova arapskoga, odnosno azijskoga e, svijeta, jer u paktovima nije niti Afganistan i nije niti Indija. Dakle, Pakistan je e, bio e, u tom smislu vrlo značajan kao okružen zemljama koje ne prilaze u zapadne vojne vojne e, saveze e, i na tu kartu su zapravo igrali. Pakistan je stvoren 14. kolova za 1947. Nije prošlo puno vremena i ta se zemlja našla u sukobu sa svojim susjedima. U listopadu te godine Maharaja Kašmira Hari Singh potpisao je pristupanje svoje države Indiji. To je dovelo do intervencije Pakistana koji je smatrao da je ta država s muslimanskom većinom prirodni dio Pakistana. Sukob oko Kašmira otvorio je sukob koji traje do dan danas. I na zapadu Pakistan je imao neprijateljsku državu. U srpnju 1949. Afganistanski parlament odbio je Durandovu crtu, granicu između britanskog rađa i Afganistana. Crta je dobila ime po Sir Henryu Mortimeru Durandu, ministru vanjskih poslova kolonijalne vlade u Indiji koji je 1893. uvjerio emira od Afganistana Rahmana Kana da prihvati to razgraničenje između njegove zemlje i britanskog rađa. Teritorij bez kojeg je Afganistan ostao tom podjelom smatran je otetim. Odlaskom Britanaca došlo je vrijeme da se i on vrati. Cilj je bio Afganistanu pripojiti onaj dio Pakistana u kojem su živjeli paštuni. Pakistan je pored Indije i Afganistana imao još jednog susjeda, ali Kina je 40. godina bila u građanskom ratu i nije bila ni prijetnja ni saveznik. Pakistan je našao jakog saveznika u Sjedinim američkim državama. Kao islamska država teško je mogao ući u savezništvo sa Sovjetskim savezom. Indija je odabrala drugi put. Njezinim vođama Sjedine države bile su strane. U svojoj knjizi iz 1936. osvrti na svjetsku povijest Nehru posvećuje Sjedinim državama puno manje prostora nego Rusiji ili Kini. A i kada je pisao o Sjedinim državama, to nije bilo uvijek pohvalno. Napisao je da američki kapitalizam dovodi do ropstva, gangsterizma i velikih krajnosti u bogatstvu i siromaštvu. Isprva odnosi Sjedinjenih država i Indije nisu bili loši, ali brzo su se pokvarili. Ramachandra Guha piše. Američki državni tajnik John Foster Dulles bio je najhladniji od svih hladnih ratnika. Njegovom vanjskom politikom dominirala je obsesija komunizmom. U bitki sa Sovjetskim savezom Dal si bio spreman zanemariti unutarnje političke sustave drugih država. Općenito govoreći, više su se cijenili diktatori koji su slijedili Ameriku od demokrata koji to nisu radili. si je navodno rekao, ako je kopile, barem je naše kopile. Dal si Nehru nisu se voljeli od početka. Amerikanac je tvrdio da je koncept neutralnosti zastario, nemoralan i kratkovidan. Oni koji ga preferiraju zapravo su kriptokomunisti. Nehru naravno nije blagonaklono gledao na tu interpretaciju. Kao što je to napisao australski diplomat Walter Crocker, Nehru nije promakla ironija da kada su u pitanju svetost slobodnog svijeta i slobodnog života, kako ga je Dals proklamirao, on, koji je proklet od Alsa, vodi Indiju kroz gigantski napor da se izgrade parlamentarna demokracija, vladavina zakona, sloboda i jednakost za sve vjere i društvene i ekonomske reforme, dok su zemlje koje Dals hvali i subvencionira zato što su bile spremne ustati na prozivku kao antikomunističke, bile slabe ili su bile tiranije u kojima se proganja, oligarhije i teokracije, ponekad korumpirane i nazadne. Ključan prilog državnog tajnika razbijanju indijsko-američkih odnosa bio je vojni savez potpisan s Pakistanom u veljači 1954. Nehru će kasnije biti veliki zagovornik politike nesvrstavanja. To zalaganje neće ga spriječiti u bliskoj vojnoj suradnji sa Sovjetskim savezom. Indiji, koja je za susjede imala Pakistan i Kinu, trebali su moćni saveznici. Nehru je bio glavna snaga iza konferencije koja je održana 1955. godine u e, Bandungu u Indoneziji. Iako je jezgru zemalja koje zagovaraju okupljanje azijskih država, što je bio jedinstven slučaj do tog trenutka, odnosno azijskih i afričkih zemalja kao što se konferencija nazvala, čini takozvana Kolombo grupa država. Sri Lanka je jedna od njih, Pakistan je jedna od tih zemalja, Indija, Indonezija i Burma. Tih pet zemalja su bile motor i one koje su stvorile platformu okupljanja azijskih i nekolicine afričkih vođa. I to je bio jedan od trijumfa Nehruove ideje stvaranja drugačijeg svijeta sa jednom centralnom pozicijom, ali moralnim vodstvom Indije u tom cijelom kolopletu, Kina postaje sve važniji faktor u politikama i Indije i Pakistana i to zbog toga što je Kina već e, nakon revolucije 49. godine počela sa svojom politikom okupljanja onih teritorija koje je smatrala kineskim, koji su u kineskoj interpretaciji u stoljeću nepravdi Kini oduzeti i Kina već 1950. godine ulazi u Tibet gdje je indijski stav o tome bio zapravo rekao bih prokineski. Nehru sugerira Mao Tse-tungu da bude razborit, da bude e, lake ruke i slično, ali svi izvještaji koji su dolazili u Indiju od njihovog e, konzula u, Lasi, inače jednog Britanca, stručnjaka za Tibet, profesora, su govorili, znate, te je o jednoj civilizaciji ili zemlji ili gotovo zemlji ili možda nepriznatoj do kraja zemlji koja je toliko srednjovjekovna i manje simpatična, a puno više okrutna nego što to izgleda izvanjskom e, svijetu. Tako da kineski ulaz nije izazvao strašne reakcije e, u ono vrijeme i nije izazvao takve reakcije iz Indije. Nehru je znao i bio potpuno svjestan da Azija e, može prihvatiti ili raditi po njegovoj e, ideji jedino ukoliko će doći do suradnje između tako velike Indije i tako ogromne Kine pod uvjetom i u znadu da će po završetku dugog razdoblja ratovanja Kinezi omekšati svoj pristup politici i manje inzistirati na tvrdom čitanju marksizma kao što je to Mao Tse-tung činio, naročito u kasnijem razdoblju. Međutim, Kina, koja je u tom trenutku velika saveznica Sovjetskog saveza, oslonjena na Sovjetski savez, po mnogo čemu najbliža u Aziji Sovjetskom savezu, je mogla plašiti moskovske vlasti, jer moskovske vlasti su svejedno vrlo spremno i otvoreno pristupale Nehrovoj pruženoj ruci i potrazi za pomoći. Međutim, čini se da Sovjeti, ili mogli bismo protumačiti, da Sovjeti vide da bi sutra dan Indija mogla biti od velike koristi ako bi tako velika Kina, Kina koja će se brzo industrializirati, čiji broj stanovnika neće padati, postane prijetnja što se kasnije dogodilo. Stvaranje Indije i Pakistana značilo je crtanje granica između te dvije zemlje. Tok se prihvatila komisija pod vodstvom britanskog suca Sir Cyrila radcliffe koja je za pet tjedana zacrtala više od 7000 km dugu granicu između Indije i Pakistana. Gdje će biti granice držane u tajnosti od visokih britanskih kolonijalnih funkcionara. Kružile su glasine gdje bi ta granica mogla biti. Ponekad bi iz ureda pod kralja Lorda Mountbatna procurila neka vijest koja je objavljena u novinama. Nekada su te vijesti bile točne, nekada nisu. Sve to izazivalo i paniku. Kuda je Radcliffeova komisija povukla granice saznalo se tek 17. kolovoza, dva dana nakon što je indijski podkontinent postao nezavistan. Slučajno ili ne, na taj dan prva britanska pukovnija u Indiji isplovila iz Bombaja prema Britaniji. Granica je stvorila neke od najčudnijih geografskih crta Pakistan se sastoje od dvije države udaljene 1600 km. Plovidba između dvije najveće luke Pakistana, Karačija i Čitagonga, trajala je pet dana. Trebalo je zaobići cijelu indijsku obalu da bi se iz jednog dijela Pakistana morem došlo u drugi. Na istoku dva dijela Indije spajao je koridor širok samo 21 km. Taj je koridor razdvajao Nepal i tada istočni Pakistan, danas Bangladeš. Države stvorene 14. i 15. kolova za 1947. imale su i probleme s vanjskim granicama, koje su također zacrtale britanske kolonijalne vlasti. MJ Akbar u knjizi Kutija za kresivo prošlost i budućnost Pakistana piše odnosi između Pakistana i Afganistana bili su pokvareni graničnim sporom koji je nastao britanskom odlukom iz 1893. kad je funkcionar Rađa, Sir Mortimer Darend, nametnuo granicu između plemena koja ju nikada prije nisu priznavala. Afganistanski emir Amir Abdurrahman malo je toga mogao učiniti po pitanju te takozvane Darendove crte, osim što je mogao izreći svoje nezadovoljstvo. Eminentni znanstvenik Vartan Gregorian piše – uhvaćen između ruskog pritiska, britanske nepopustljivosti i svoje nevoljkosti i nepripremljenosti za rat s vladom Indije, Amir se odrekao afganistanskog prava da se intervenira u plemenski pojas. Rahman potpisao je taj sporazum, ali ne i službene karte razgraničenja. Podmukli britanski odgovor bio je da Emir nije znao čitati karte, ali da je bio previše taž da bi to priznao. Kabul je nastavio tvrditi da je Darandova crta iscrtana na vodi. Neprijateljstvo je bilo toliko da je pola stoljeća kasnije Afganistan bio jedina zemlja koja se protivila ulasku Pakistana u Ujedinjene narode. Durandova crta u trenutku kada je povučena bila je duga 2600 km. Afganistan nikada nije bio dovoljno jak da ugrozi Pakistan. Na koncu će Pakistan biti taj koji će određivati što će se događati u Afganistanu. Britanska kolonijalna vlast ostavila Indiji puno teži granični problem. Godine 1913. na 14. u Šimli, ljetnom glavnom gradu britanskog rađa gdje su britanski kolonijalni upravitelji i njihove obitelji bježali od ljetne žege u Kalkuti poslije u New Delhiju, predstavnik rađa Sir Henry McMahon s predstavnicima Tibeta i Kine dogovorio granicu na sjeveru Britanske Indije. Ta je crta nazvana prema britanskom pregovaraču McMahonova, i bila je duga 890 km. Protezala se od istočne granice Butana preko vrhova Himalaje do okuke rijeke Brahmaputre gdje ona ulazi u dolinu Asam. Dok je Kina bila razdirana građanskim ratom i dok su s njome strane sile radile što im je bilo volja, McMahonova crta bila je neupitna granica. Ali kada je u listopadu 1949. Mao Tse Tung na trgu nebeskog mira u Pekingu proglasio Narodnu republiku Kinu, bilo je jasno da nova Kina nema namjeru priznati granicu koju je povukao britanski kolonijalni upravitelj. McMahonova crta izazvala je jedan kinesko-indijski rat i niz okršaja. Pogranični problemi postali su ozbiljniji kada je 16. listopada 1964. Kina izvela prvu eksploziju svoje atomske bombe – Neće proći puno vremena i sve države koje se spore oko granica povučenih za vrijeme britanske kolonijalne vlasti ili na njezinom kraju imat će nuklearno oružje. Nuklearno oružje je možda i umirilo indijski podkontinent zbog toga što je iako je riječ e, u isto vrijeme o rijetkom dijelu e, svijeta gdje jednu, jednu regiju oko koje traje sporenje od nastanka e, i neovisne Indije i neovisnog Pakistana, a to je Kašmir, zapravo dijele ili dio njihovog teritorija imaju tri nuklearne sile jer ova Nehrova široka ideja solidarnosti na azijskom tlu i kasnije nečega što je on smatrao da će postati e, norma, možda kako kažu povjesničari nepraktična politika, ali politika jedna e, ideje, uopće panč šil ili panča šila kao što se u našoj literaturi spominjalo, pet načela koja govore o da međusobno zemlje trećeg svijeta, ne, zemlje Azije prije svega u Nehruovoj interpretaciji moraju slijediti teritorijalnu ili priznavati teritorijalnu cjelovitost jedne druge, ne ući u u, ratove, dakle bez napada e, jedne na druge, ne intervenirati u unutarnje, pitanja pojedinih od tih zemalja, zagovarati ravnopravne odnose i odnose koji će ići na korist jednoj i drugoj e, strani i miroljubiva koegzistencija. Dakle, ta načela tih pet načela Nehru smatra da bi trebali biti načela koja vladaju između njega i e, Kine i ostatka kontinenta. Mnoga od tih načela su bila naravno sadržana već u Bandunškoj konferenciji, ili sva su bila sadržana u Bandunškoj e, deklaraciji, u njih je bilo deset do duše, e, jer je bio drugačiji tip, i bila su puno manje praktična u odnosu na onu političku organizaciju koju će Indija uz Jugoslaviju ravnopravno nositi i biti najvažnija članica, a to su nesrstani od 61. godine. E sad, ovo nuklearno oružje je dobilo na važnosti od trenutka kada je Kašmir, Kašmir je bio stalno zona dodira i to konfliktnih dodira između Pakistana i Indije zbog toga što su pakistanske oružane snage povremeno slale gerilce u veći dio Kašmira koji je bio e, unutar Indije. Indici su se naravno na te stvari koje se kosile sa suverenitetom odgovarali. Međutim, problem, puno veći problem je nastao nakon kratkotrajnog i vrlo neugodnog rata 1962. godine između Kine i Indije, gdje su Kinezi e, intervenirali na sjeveru i s puno manje poteškoća nego što se moglo zamisliti uzeli velike ili dijelove himalajskog prostora koji Indici smatraju svojim i jedan dio Kašmira, pa je tako Kašmir postao sporna e, regija u kojoj e, jedan dio po Indicima, jedan dio uzimaju Kinezi, jedan dio već imaju Pakistanci ili za Pakistance je to obrnuto, tako da je tu onda nekoliko godina kasnije došlo do toga da su sve tri zemlje koje tu graniče postale i nuklearne sile. Prvi rat između Indije i Pakistana vodio se zbog Kašmira, on je završio primirjem na novu godinu 1949. U 50. godinama 20. stoljeća Pakistan je preko gerilaca koji ubacivao u Kašmir pod indijskom kontrolom nastojao destabilizirati indijsku vlast i potaknuti pobunu. U 60. godinama bilo je jedno kratko razdoblje kada se činilo da je moguć dogovor oko Kašmira. Taj razdoblje trajalo od prosinca 1962. do ožujka 63 i o njemu ovako piše MJ Akbar. Zulufikar Buto, tada mladi ministar vanjskih poslova Aju Bakana, vodio je pakistansku delegaciju. Stari Svaran Singh predvodio je indijsku stranu. Razgovori su vođeni u Ravalpindiju, Delhiju, Karačiju i Kalkuti. Obje strane dogovorile su se da Kašmir treba biti podijeljen i Indija je ponudila 3800 četvornih kilometara za sklapanje tog dogovora. Buto je prezrivo gledao na tu gestu od poražene nacije. On je tražio cijelu dolinu. Velikodušno je Indiji ostavio samo maleni okrug Katua. Ayub Khan bio je isto tako presamouvjeren. On je istinski vjerovao u staro samozavaravanje da se Hindusi ne mogu boriti. Indiji je laknulo što tako velikodušna ponuda nije prihvaćena i što su zapadne sile zadovoljene. Nastavila je proces postupne pravne integracije Kašmira u Indijsku uniju. Pakistanski pregovarači bili su tako samouvjereni u pregovorima zbog teškog indijskog poraza u ratu s Kinom. Taj rat počeo 20. listopada 1962. Razlog za rat je, naravno, McMahonova crta, koju je Indija priznavala kao granicu s Kinom, a Kina ju je smatrala nelegalnom tvorevinom britanske kolonijalne vlasti. Važan povod za taj rat bio je naravno i Kašmir, njegovo krajnje istočno područje koje je bilo tada zanemareno i od Indije i od Pakistana ali na taj izolirani, teško pristupačni dio Kašmira pravo je polagala Kina i ona je kroz to područje u 50. godinama počela graditi vojnu cestu koja je trebala spojiti Tibet sa Xinjiangom. Gradnja ceste dovela je do niza pograničnih okršaja između indijske i kineske vojske. Okršaji su u listopadu 62. prerasli u rat u kojem je Kina teško porazila Indiju i pod svoju kontrolu stavila 38.000 četvornih kilometara veliki dio Kašmira, koji ona zove Aksai Chin, indijsko-kineski rad završio 20. studenog 1962. Nepune dvije godine nakon toga Kina postaje nuklearna sila. Najprije to bila Narodna republika Kina uz sovjetsku pomoć, onda je to sredinom 70. godina učinila Indija i e, u mandatu Zulfikara Ali Butoa osvojio ili izgradio i Pakistan. Ne samo kršeći e, norme u nuklearnom naoružavanju, nego i e, pretvarajući uloge na indijskom podkontinentu u jednu apsolutnu svjetsku dramu ukoliko bi do takvoga rata došlo. Međutim, e, rat 1962. godine između Indije i Kine je doslovno slomio srce e, Nehru koji se fizički razbolio od e, toga šoka i e, svijesti da je e, njegova vanjskopolitička politička šema koju je gradio se zapravo raspala u Aziji, a to mu je bilo uvijek najvažnije. On je doduše imao različitih drugih opcija vanjsko-političkih, od kojih je jedna pojačana bila nakon Bandunga već 56. godine trojnim sastankom Nehrua, e, Nasera i Tita e, na Brijunima, pa onda sastankom e, u New Yorku 1960. godine onoga što smo kasnije zvali velikom petoricom nesvrstavanja, još uz predsjednika Indonezije i, i Gane i prvom konferencijom nesvrstanih zemalja u Beogradu 1961. godine. Međutim, na svim tim skupovima i ovom Brijunskom 56. pa i na konferenciji u Beogradu 61. Indija daje do znanja da prvo ne dolazi tako 100% spremno, nego je treba pomalo nagovarati, a onda daje do znanja da je Indija veća od svih skupa zemalja pokreta zajedno i da Indija naravno kao takva ima i drugih ciljeva i drugih mogućnosti, i drugih planova i konačno razvijenih ideja kao što eh, je Nehru imao. Nakon prve eksplozije kineske atomske bombe, direktor Indijske komisije za atomsku energiju Homi Baba dao je izjavu sveindijskom radiju koje govori govorio o potrebi općeg nuklearnog razoružanja. Ali ako do toga ne dođe, možda će Indija trebati napraviti svoje nuklearno oružje. To je Indiji uspjelo 1974. kada je premijerka bila Indira Gandhi. Dvije godine prije prve pokusne eksplozije indijske atomske bombe, Zulufikar Buto, tada predsjednik Pakistana, dao je nalog da počne rad na izradi pakistanske atomske bombe. Buto je rekao, ako narod treba jesti travu i lišće, ješće, ali mi ćemo imati bombu. Godine 1988. Pakistan je imao sve uvjete i materijal za izradu bombe, ali trebalo je pričekati do 1998. da dođe do prve pokusne eksplozije pakistanske bombe. Prvo je Indija početkom svibnja T-98 detonirala pet nuklearnih bombi u pustinji Rajastana. Pakistan je odgovorio 28. svibnja detoniranjem svojih pet atomskih bombi u brdima Baludžistana. Indija i Pakistan postali su nezavisni 14. i 15. kolovoza 1947. i odmah su te nove države ušle u sukob. Krajem 20. stoljeća to je postao sukob sila s velikim nuklearnim arsenalom. Na put prema nuklearnom oružju Indiju i Pakistan doveo je niz poraza govori profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijoga za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 62. godina i poraz od Kine je zapravo te ambicije e, potpuno e, ugasio jer se raspala kineska e, jer se raspala indijska politika u Aziji Indijska politika u Aziji bez Kine nije imala smisla i Indija je sada bolno shvatila da je ogromna zemlja koja je na podkontinentu sa sjevera e, ograđena od e, ostatka azijskog tla u nepovoljnoj poziciji da se e, brani a da zapravo na, na svojim rubovima ima s jedne strane istočni Pakistan koji možda nije vojna prijetnja ali je jedina zemlja uz Burmu s kojom graniči i da na svojim zapadnim granicama ima dvije muslimanske zemlje ili ako hoćete tri muslimanske zemlje s kojom je Pakistan bio zapravo u stalnom latentnom ili manje ili više latentnom sukobu. E, za Indiju je prostor od Kabula preko onoga što je postalo Pakistan bio e, uvijek strateški najopasniji jer sve invazije na Indiju u povijesti su dolazile upravo kroz taj prostor i mnogi od indijskih vladara, nekih od najvažnijih indijskih vladara, naročito muslimanskih, su bili rođeni ili su se pokapali u Kabulu, dakle dolazili su iz toga e, prostora i to je za Indiju bilo najvažnije strateško pitanje. Bez e, e, savezništva sa azijskim zemljama kako je to Nehru želio, sa Pakistanom koji je bio izručen Sjedinjenim američkim državama, Nehru zamjera zapravo Sjedinjenim državama da primaju Pakistan u Seato i u Bagdadski pakt, smatrajući da oni ne ulaze ni zbog čega drugoga nego da se štite od Indije, što je onda kod Indijaca izazivalo potrebu da se oni dodatno naoružavaju, da troše sredstva koja bi trebala uložiti u, u, u hranu ili u školstvo ili u infrastrukturu u Indiji da ih bude manje. E, e, Indija je e, ostala bez velikih strateških saveznika ona je bliska Sovjetskom savezu, ali Sovjetski savez ne nije saveznik toga tipa koji će Indiju e, voditi i tako da je e, Indija 62. godine e, u trenutku kada, rat, kada gubi rat sa Kinom tražila pomoć i Sjedinjenih država i Sovjetskog saveza da se sukob zaustavi, to je bilo doduše u interesu jednoj i drugoj velikoj sili, supersili, ali Indija ostaje sama ona ostaje zapravo sa jednom vanjsko-političkom mehanizmom gdje je apsolutno dominantna ili dominantna uz Jugoslaviju, a to su bili nesvrstani. I zbog toga su nesvrstani za Indiju bili toliko važni e, tijekom hladnog rata, jer su tu i kroz taj mehanizam svjetske organizacije što je Nehru već u svom ranijem životu političkom zagovarao kao vrlo važno sredstvo rješavanja dogovora kako je već Indija se postavljala, ovoga tu su onda bili dominantni i ako baš hoćete sve do 1979. godine blokiraju svako traženje Pakistana za članstvom eh, u nesvrstanima eh, jer su zapravo eh, dominantna sila u tom pokretu.